Hijret diýilýän ybadat, jihad diýilýän ybadat şu wagt näme ölen ybadatlar, öldürilen ybadatlar. Biz musulmanlar näme şu kitaby saýladyk, özem şu temany saýladyk. Şu kitaby, şu özem şu temada hijret bäbinde Gürleýän kitaby saýlamaklyga iteren zadam şu ybadaty direltjek, näme direltmeklige, şu ybadatyň direlmekligine näme sebäp bolmaklyk. Sebäp diýseň hijret bolmasa jihad direljek däl eken. Jihad direlmese-de, näme käfir musulmandan gorkmaýa. Käfir musulmandan gorkmasa-da, käfir senem sylamaýa, seň Allaňam sylamaýa, seň pygamberiňem sylamaýa. Seň Kuranyňam sylamaýar, seň aryňam sylamaýar, namysyňam sylamaýar. Üsti-üstüne-de, seň törüňe gelip, seň ýurduňy basyp alýar, gözüň alynda seň Allaňa sögýär. Metjitleňi ýykyp, gözüň alynda seň aýal-ebtadyňy, gyzyňy, ejeňi gözüň alynda zorlaýar. Edilip ýör şu wagta çenli. Ýöne köp musulmanlar Görmedik bolýa ýa-da hakykatdanam görenoklar. Görmeýänem bolsa ajy, görmedik bolýanam bolsa ajy. Sebäp biziň musulman musulman ähline bu edilýän zatlar görüp hökmany suratda ynjamaly. Şol adamyň imany, ary-namysy, wyždany oýanmaly. Haçanda bir musulman özüne musulman diýip telewizorlarda ýa antenlarda bir ýurduň musulmanlarynyň gyrylýanlaryny görüp, ýa bir ýerde Kuran ýakylyp, Kuranyň üstüne meýdan edilýänini görüp, Musulmanlar öldürip, musulmanlaň üstüne käfirlaň siýýänini görüp, metjitleri bombalap ýarylýanyny görüp, musulman gyzlaň namysyna degilýänini görübem gozganmaýan adam, göýä bir kino sereden ýalak seredip, soňam programmasyny üýtgetýän adam, ol adam musulman däl. Düşündiňizmi? Ol adam musulman däl. Ýöne käfirler şu wagt näme şeýle bir syýasat alyp barýarlar. Näme hijret diýlen ybadaty, jihat diýlen ybadaty Doly ýeriň ýüzünden näme, öçürjek bolýalar, musulmanlaň zehinlerinden, kitaplaryndan, kitaphanalaryndan şu iki ybadat barada gürleýän kitaplary, maglumatlary aýyrjak bolýalar. Ýöne Alhamdulillah din Allaňky, şoň üçin hem din, Allatagala bu dinini gorady we hijret ybadatynda-da näme, kitap ýazan alymlar boldy we jihat ybadaty barada-da kitap, ybadaty barada kitap ýazanlar boldy. Şu ýazylan kitap hem hijret barada.